Nikolas Blean egunon. Bai, egunon. Uztaritzeko autetxi hizkuntza politikako asuantazira eta ba, Uztaritzeko herriko etxak Euskara Plana bozkatu berri du. Ba, ah, hilabete hauetan ah, entzun dugu bai urruinan, bai bai honan bozkatua izan dela. Uztaritzen ere garrantzitsua zen ah, urrats bat gehiago emaitea? Bai, gure ambizioa zen eh, mandatu agintaldi Untan, uh, denbora hartzea, azken amagurteetan uh, egindako urratxen inguruan diagnostika bat eh, eh, osatzeko, 2000 eta amalauetik bereziki hainbat ekimen martxan ezagri dira Euskararen alde uh, ustaritzen, baina nahi ginen piskat orokortu, globalizatu eta berifikatu bide honian uh, ginela azken datuak kondutan harturik eta salto kualitatibo baten ambizioa markatu. Egia da ustaritze herri gerota handiagoa dela, beraz eredugarri izan daiteke ere beste batzuentzat ondotik behar bada ideiak emaiteko eta laguntzeko. O, dena den naturala zen ere gure programan baiginuen eta aspaldiko engaiamendua da, e, eta ejan bezala, 2008 amalagoetik, uh, e, beka sistema bat uh, e, diarri martxan, usta itzan festibala ere urtero, haste bat uh, Euskaraz bizitzeko, hainbat ekimen, bainan uh, nahi bideo hori baten baitan hori denak Eh, kokatu, koordinatu, uh, eta nola baiteko ere, uh, eh, itzahmen edo kontratu bat pastu ere elkarteetako uh, buru diren uh, laguntzaileekin, uh, ikusteko salto kualitatibo hortan, izan komertxante elkarte buru edo autetxi, uh, bakutsaren karpena zain alden. Mhm. Hain zuzen zer dio beraz ustaritzeko Euskara plan horrek? Ba, lehenik diagnostian egan bezala behujatz batzu egin direla, eh, beraz eh, puntu baiko eh, hainitz zehendatu dira, ala ere eta ingesta soziolinguistikoek erakusten duten bezala e, ustaritzen bada kanpoko populazio bat heldu dena bizitzerat, eta naiz eta e, lukuturen iztunen aldetik uh, egonkortu den kopuruz, uh, eh, portzentaietan, uh, eh, hmm. ustaritzen beste hainbat egietan bezala, uh, gibelkada bat badugu. Hala ere badaukera Euskaraz bizitzeko uh, ustaritzen, ez behar bada goizetik ahats eta egunero, mehan horiek uh, ditugu zaindu nahi eta biderkatu nahi Euskaraz haritzeko uh, bada, eta eta hori da beraz gure plan behi horren uh, ambizioa, bergoita ekimen, horien artean ogoita hamar gauzatuko ditugunak eh, mandatu bukaera intzin. Berrogoita eh, horiek aipatu dituzue kontsultatu dituzuen eragile eta elkarte ezberdinekin pres dira horri buruz joaiteko ogoita hamar bederen betetzeko. Bai, eta gure metodologiaren aldetik egin dugun autua da, eh, plazara kooperatibarekin aritzea azken urtean, badu urte bat hasi ginela, Uh, Eriko etxe poko bat bat ere muntatu dugu uh, elkarte, elkarteetako buruzagi batzuekin, e, pentsatzen bai ginuen, piskat eh, Euskara hizkuntza politika atera behar zela errikoetxetik, mm. Eh, errikoetxak badu bere partea egiteko, bai autetxi, bai erriko langileen aldetik, baina salto kualitatiboa ipatzen bainuen, ez palimadugu bizi sozialean ere jotzen hizkuntza politika gure iduriko utxe ginuen. Eta erronka nagusi bat atera dena gure tailek desberdinetatik, izan da erraitea hizkuntza politika behar azken urteetan ulertu dela bereziki eh, Euskaldunai zuzendutako politika publiko bat, eh, baina Euskaraz dugu salbatuko Euskaldunen artean bakarrik, eta hori da ere gure ambizioetariko bat, erakustea gaur egun eh, Euskaldun ez direnei, badutela egen ejola Euskara salbatzeko eta garatzeko. Oien, oiei buruz ere joan zirezte, eh, izan zaket futbol elkarte, rugby elkarte, eta beste Euskaraz ari ez direnak, baina eh, agian eh, etorkizunean zerbait egin dezaketenak. Bai, santza handia dugu pesta komiteetan, gaztetxean eta inbat elkartetan, egi soinu hartzaru denboran eta Euskara presente dela, baina baditugu ere elkarte potolo batzu, kapitoari, RCUG rugbyan ari dena, edo laburdean futbolean ari dena, Euskaldunak badira, baina Euskara ez da eguneroko izkuntza Eh, eta hor e, bulegoko kideekin itzegin da, jokoan sartu dira, prozesu guzia segitu dute, eta gaur egun badugu olako kontratu bat gure artean, adosmen bat eh, lortu baita ba, haute e, txek boskaturik, baina mm. eiekin ere, plan horren biziarazteko ondoko urteetan. Aipatu dituzu berrogoita mar neurri, dituko zerrendatuko berrogoita marrak, baina ze neurri mota izan daiteke? Ba, iru ardatz zerrendatu ditugu, eta ardatz bakoitzean iru dimentsio, uh, bada barne mailan, errikoetxe gisa zer egiten dugun egunerokoan uh, eh, ardatzoren gauzatzeko, kanpo mailakoa, beraz errian uh, eragileekin zer egiten dugun, eta gero lujalde mailakoa, eta hor da uh, poloa, beraz ondoko erriekin, elkargoarekin edo euskal egin maila, tolosarekin ere senidetze bat dugulako, mm. eta nahi dugu hori behitzin dartu, E, euskararen e, ikuspegitik. Beraz, lehen ardatza da uh, e, iztunen kopurua emendatzea, ma, ez da segretua ondirik hori uh, erronka nagusia da, bigarrena da praktika eta bizi sozialean euskararen presentzia azkartzea, eta irugarrena ikusgarritasuna eta prestigioa, hizkuntzaren prestigioa garatzea. Beraz, ara, berroita amarrekimen, batzureanik bideratuak direnak, beka sistema ustaitzan festivala indartzea, eta eh, egin dugun ariketaren e, ezaugarri berezi bat, izan da segmentazio bat egitean nori zuzentzen den hizkuntza politika, eta badira ekimen batzu Euskaldunentzat, babesteko eta laguntzeko Euskaldunak direnak, Beste ekimen batzu, adibidez, eh, gaur egun Euskaldunak ez diren publiko batzuei begira, baina autuain badute eien aurrak adibidez zelebidun sailan edo ikastolan eskolatzea, pentsatzen dugu ekimen berezi batzu bat ditugula, sensibilizatuak baitira prinsipioz, baina horiek ez dute oraindik urratxa eman. Eta azken eh, ekimen batzu normalizazio uh, bidean, eh, etorri berri entzat, batzuek, edo ustariztak ohi batzu ere, mm -hmm. urrundik ikusten dutena, edo argun kontra agertzen aldirena gaur egun, eta hor normalizazio faso hortan bere jola betetzeko. Ez da polemika berezirik eh, ikusten eh, beste autetxen gandik edo Euskaldunak ez direnen gandik, eh, ez da arazo berezirik pausatu? Prozesua parte hartzailea izan da eta horrez dugu kontrako iritzirik uh, entzun. Bilkura publiko bat antolatuko dugu da intzin ere ekimenak, uh, lehen ekimenak aurkezteko prinsipioz gaur egun ongieto du eh, planak, eta espero dugu ala segituko doraz, eta denen eh, indaja eta ekarpena beharrezkoa izanen da, eh, beranta dugulakotz, eta salto kualitatibo ez dugulakotz, bakar batzuan artean eginen. Ikusi dugu herri batzuetan bai honan adibidez 2008 eh, laurako bostun mila euroko aurrekontua eh, pentsatua dela, urruñan aurrekontuaren euneko bata Euskara planaren zat, ustaritzek badu olako sederik edo ez da, ez da finkatuko pururik? Mementoan ez dugu finkatu, saiatzen gira zerbitzu desberdinetan eh, saharaztea Euskara, beraz ez dugu butxeta bat hola, ez dugu zerbitzurik ere eta gure planaren ardatz bat da Uh, ean sortzen dugun lanpostu bat uh, Euskara teknikari, behar bada um, elkarte bizitzarekin edo mediateka proiektu bat ere badugu, beraz kultur loan eta mutualizatuz lanpostu bat, baina noski uh, gure plan gintzaren ardatz bat izanen dela zebaila bide jartzen ditugun, Jadanik ezartzen da milaka eta milaka euro urtero, plan horren egiteko ere amapin mila euroko diru inbertitzea egin dugu, baina uh, hori behar dugu garatu eta ambizio horren parian behar diren baliabideak eh, ezagi. Eh, beraz, boska egina eta orain ondoko etapak izanen dira emeki, emeki guzi hori martxan emaitea? Bai, itzuli bat egin behar dugu elkarkoari aurkeztu, kompetentzi partekatua delakotz, hainbat eragile bat ditugu ustaritzen ba, gure irratia ala da, baina eh, eke, IDB, ikas bezalako tresna batzu, ipar euskal egin mailakoak direnak, baina egoitza ustaritzen mm. dutenak, nahi genuke ere eragile horiekin konpartitu eh, Euskara Planoren edukia ikusteko ean bide bat badenez partekatzeko, elkarte buruekin segituko dugu lanean, eta ejan bezala bilkura publiko bat ere, erritarrak diabetzeko erron erronkaz. Mhm. Finkatua da bilkura publikoa edo zaino? Ez oraidik ari gira finkatzen. Ados, ba, Nikolas Blean, ezakit besterik gehitzeko duzun edo dena errana dugun? Ba, uste dut itzulea dukula ez da guti. Be, mileskar gurekin egonik, eta kura jaun. Mileskar.